lehen gauzatasuna zitei da zerbaiten deliberatzea. Eta uste dut ez ditugu la ono uh, gure eskotan. Bai lehenik uh, esplikatzeko, eh, gure haute txer esplikatzeko, nola, nola pastuko dean, eta gero ez dakiu zer diru launtza jenden, ez dakiu zer kompetentzia unkainon, Bona, holako kestionean fango eta hortako dugu uh, galdeiten uh, prebetari busia epia. epea. E, zendako e, momentontan oarra paleratzen duzue horre herri elkargo da presien guziez? Prefetak uh, urte unnarra intzime egin dela hasi uh, mintzatzen gure kontseliekin eta eta behaz e, bon, hortan buskat uh, elgarretatu eta bildu eta galdeinez uh, prefetari mm, buskat luzaraztia epea eta bon somaitzu badira agun kontra, beste atzuk, eh, bon, eh, menturaz idei hori untza ikusten dute, eta, eh, bon, mementoan ez dugu egan ez dela olako edik izanen.